Ahí va. Ben, eh, benvidos outra, outra tarde máis aquí ás palestras do, da Agrupación Cultural O Facho. Moitas grazas a, por estar aquí e grazas, a, como sempre, a, a Portas Ártabas por cedernos o local, unha vez máis tamén, E, bueno, pois hoxe temos connosco a, a Pilar García Negro, xa de sobra coñecida por todos nós, sobran as presentacións, polo tanto, mellor deixar que fale ela, e, e nada, que simplemente a palestra de hoxe eh, falará sobre dúas visións eh, antitéticas da Galiza, Rosalía de Castro Emilia Pardo Bazán. Dixamos a Pilar que a que, a que ten que falar. Moitas grazas a todos e grazas a Pilar por estar connosco. Un día como hoxe que, bueno, xa sabedes que hai é o Día da Muller e, e hai as oito concentración e, bueno, estamos aquí. E grazas por, por estardes aquí. Gracias. Parabéns, en primeiro lugar, ao Facho pola súa longa e meritoria traxectoria de tantos anos ao servizo da cultura galega, o que é tanto como dicer ao servizo de todas e todos nós da, da propia Galiza. Oxe, efectivamente, é un día eh, singular, entón trataremos de examinar como unha cuestión central na obra de dúas grandes escritoras do Dazanova, Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán, foi obxecto de perspectivas e de análises diferenciadas, e tendo como interse intersección, como ponto de eh, eh, confluencia, a súa terra natal, hm? a, a propia eh, eh, Galiza. E como é ben que poda haber despois, e así a vostedes se os timan necesario ou conveniente, eh, uns minutos, un tempo de, de coloquio ou de debate, vou tratar de comprimir a información ao máximo. Non é doado porque estamos a falar eh, de mm, dúas profesionais da literatura de ampla obra e cunha trascendencia, como veremos tamén que chega aos nosos, aos nosos días. Comecemos por Rosalía de Castro, que nace, como ben saben, en Santiago de Compostela, ou máis exactamente en Conxo, que era daquela, a, o lugar a onde pertencía en 1837. Vou adiantar tres termos, tres eh, palabras que nos poden comprender na súa síntese a, a, o inicio ou a personalidade eh, global da nosa escritora. Estas tres palabras son irrupción, interrupción e fusión. E teremos despois que, naturalmente, analizar ou explicar a que nos referimos. Rosalía de Castro conta desde a infancia e desde logo na adolescencia, na súa primeira mocidade, cun papel absolutamente protector, amparador da súa nai. Non é de agora, destas datas, a información que xa algúns e algunhas manexamos hai moitos anos, no sentido de encarecer como unha eh, rapaza que vive, isto hai moitos anos xa, unha nena, que vive coa súa nai e unha criada de confianza, María Francisca Martínez, que foi quen a levou a baptizar eh, en, no que hoxe hostal en, dos reis católicos en, en Santiago. Eh, unha nena que vive eh, coa súa nai e con esta muller, con Francisca eh, Martínez, en Padrón, en 1842, onde están censadas, que se trasladan despois a Santiago e, curiosamente, sempre a domicilios próximos de centros culturais a Sociedade Económica de Amigos del País, por exemplo, ou, nomeadamente, o Liceo de la Juventud, tamén denominado Liceo San Agustín, porque é mesmamente neste eh, lugar onde tiña a súa sede. Unha rapaza que eh, intervén nas actividades desta, diríamos hoxe, asociación eh, cultural, eh, que é a única muller eh, de quen teñamos noticia eh, presente con outros elementos cuxos nomes coñecemos sobradamente como Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal eh, ou Luís Rodríguez eh, Seoane. Unha rapaza que intervén en obras de teatro e en sesións literarias tamén que organiza este eh, liceo. Non é alguén, por tanto, alguén que se fai ver, alguén que se exhibe, alguén que exterioriza a súa vontade de intervención artística, non é alguén en absoluto que se oculte ou non é alguén presa de un estigma ou de un autotabú na súa, na súa vida. Naturalmente, Eh, estamos a falar, por tanto, de xa unha intervención, unha primeira intervención eh, pública e por iso eh, subliñaba hai un momento o papel eh, positivo da súa nai. Esta rapaza realiza unha viaxe aos 19 anos en abril de 1856 que resulta concomitante ou resulta previsível a respeito de todos os elementos culturais ou políticos do tempo galego daquela altura, que é a viaxe a Madrid. A Galiza é unha nación desposuída, decapitada politicamente, de maneira que o que funciona como meca ou o que funciona como capital é a capital da monarquía española, a capital do, do Estado. Aquí vai publicar o seu primeiro libro, La Flor que merecerá unha recensión de Manuel Murguía nas páxinas de La Iberia que xa nos chama moito a atención, porque o xornalista e escritor xa a aquela altura que era eh, eh, Murguía, eh, sinala que eh, o libro, este libro, revela eh, sensibilidade e inteligencia a partes iguais e que do ponto de vista da poesía amorosa, unha franqueza inusual no caso dunha muller. E mesmo pregúntase por que unha muller que ama non pode confesalo. Hai un indicio xa da, da futura eh, sucesión de rupturas que Rosalía de Castro vai cometer e que Murguía capta xa neste tempo temperán en 1800 1857. O matrimonio entre ambos ten lugar en Madrid o 10 de outubro de 1858 e deste ano, mm, como se fose unha especie de aviso a navegantes, a nosa escritora vai publicar nas páxinas del Miño unha, un, un xornal, unha publicación editada en Vigo, un texto que ven sendo de prosa poética eh, que titula Líder. Eh, isto é eh, no nome ou no resaibo da, do nome da composición poética e da composición musical tamén. E aí hai unha, a, un embrullo, unha, un envoltorio, unha atmosfera neste texto romántica cando o eu poético di que é libre como os paxaros e como o mar, eh, que é libre como o pirata no mar, eh, por exemplo, mais hai xa mm, nesta eh, fantasía poética que compón hai unhas eh, afirmacións de ruptura co dominante, co dogma, mm, absolutamente coa ortodoxia, diríamos, absolutamente eh, definitivas. Porque esta muller tan nova, de idade, proclama que non hai obediencia pola súa parte a ningunha lei divina nen humana, senón que a única lei que rexe ti a súa conciencia e a súa actuación son os seus pensamentos. Nos hoxe podemos ler isto en pleno século XXI eh, desposuído do carácter potente que tiña a aquela altura. Reparen en que en 1858, nesta nosa cidade, na Coruña, fundase o Ateneo. O primeiro debate que esta entidade cultural vai desenvolver é teñen as mulleres ou non capacidade mental, capacidade cerebral para receberen instrucción non educación, atención, senón instrucción. A educación non se, para as mulleres non se discutía, porque debían ser mesmamente moralmente formatadas e eh, ben mm, adoutrinadas para seren na ortodoxia, eh, no pensamento e na moral dominantes, para seren boas nais, e boas esposas, de maneira que a educación non se discutía. O que está, o que estaba en discusión, en debate era a instrucción, é dicir, a educación formal. O ano anterior, en 1857, promulgase a primeira lei de educación española, a coñecida como Lei Moyano, polo ministro que a eh, redixiu eh, pola, polo ministro ramo, ministro de Instrucción Pública. De maneira que era un debate moi eh, vivo, que ten consecuencias non só obviamente non só ideolóxicas, senón consecuencias políticas e económicas directas no sentido de orzamentarias tamén, no sentido de criar ou non escolas eh, femininas, no sentido de autorizar ou non eh, un percurso académico fora ou máis aló do ensino primario, etc. De maneira que é un, é un debate realmente de, de alcance. Pois ben, a, a nosa escritora, neste ano que acabo de citar, en 1858, eh, subliña, por tanto, a capacidade de pensar porque é dos pensamentos, porque é a que estaba en causa. Considerábase eh, no pensamento tradicional e no pensamento dominante que a muller podería ser, diríamos hoxe, case de forma coloquial, unha boa copista. Mm? É dicer, non inventar, non ter capacidade de crear ou de inventar nada, senón de reproducir a maneira ou a imitación da función reproductiva xa de carácter biolóxico que posuía. A audacia da nosa escritora neste primeiro texto vai máis alá porque eh, chega a aseverar Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada o quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio, yo me río como ellos se ríen y hago en apariencia mi iniquidad más grande que su iniquidad. En el fondo, no obstante, mi corazón es bueno, pero no acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne. Yo soy libre, nada puede contener la marcha de mis pensamientos y ellos son la, rey, la ley que rige mi destino. Ben, que é o que se dinamita aquí? O mito bíblico de Adán e Eva. ¿Mm? A dependencia forzosa na creación ¿Mm? humana, segundo este eh, mito de Eva, a respeito de eh, Adán. E a negación, efectivamente, da eh, igualdade, da igualdade humana esencial en, eh, con independencia do sexo eh, biolóxico. Ben, mm, teñamos en conta que por estes anos, eh, por exemplo, eh, pois eh, e en, ainda en anos posteriores O Papa Pío X, por exemplo, eh, proclamaba e eh, escribía a desigualdade necesaria e inevitável e revirarse contra a dela e facelo contra Deus. Pois foi el quen determinou a sociedade de tal xeito que a desigualdade é necesaria para non cairmos no caos. O Papa está condenando aquí de forma radical a loita de clases ou calquer tipo de confronto social, pero naturalmente tamén se referiu noutras ocasións este mesmo pontífice pois a eh, improcedencia da, do dereito de sufraxo para as eh, mulleres, porque efectivamente o papel da muller a respeito do voto tiña que ser o de aconsellar ben o home hm? ou o fillo en idade de, de, de votar. De maneira que eh, estou agora dando estas pinceladas tan grosas simplemente para eh, falarmos, por iso falei de ir romper, da en que clima, en que atmosfera ideolóxica e moral comeza a nosa eh, escritora. O ano seguinte, en 1859, vai publicar a súa primeira novela, La hija del, del mar Entón, aquí eh, é rechamante que estexa acompañada eh, esta novela de un prólogo eh, explicativo onde por primeira vez eh, en calquera das literaturas hispánicas do, do século XIX eh, se compón unha xinea feminina. Isto é, a escritora vai citar 11 personalidades de apoio da súa eh, intervención pública a través da novela. Teñen en conta que a aquela altura a novela era o xénero serio. Mm? A poesía, ou certo tipo de poesía, estaba permitido ou estaba admitido tamén para o sexo eh, feminino, ao que se lle concedía certa capacidade de sensibilidade ou de eh, intuición ou mesmo de eh, imaginación. Mm? Eh, ora ben, a novela era eh, fundamentalmente, eh, con poucas excepcións, eh, Fernán Caballero, por exemplo, Cecilia Beldefabra, pero era eh, mm, monopolio, prácticamente monopolio, eh, masculino. En apoio desa súa intervención pública a través da novela, Rosalía de Castro, como dixen, vai eh, citar 11 autoridades. Dúas delas masculinas, Malebranche e o Padre Feixo, non por casualidade, porque ambos, eh, de unha forma excepcional, tiñan eh, escrito, tiñanse pronunciado sobre a capacidade intelectual das mulleres. O padre Feixó, en concreto, no Teatro Crítico Universal 1726-1739, no 16º discurso, titula exactamente Discurso en defensa de las mujeres e compón todo un alegato de eh, eh, apoloxía da, como digo, da capacidade eh, intelectual e tamén da eh, derruba o, o, o estereotipo da duplicidade eh, moral, isto é, da existencia de dous códigos eh, de dúas varas de medir, en definitiva, para xulgar moralmente homes e mulleres. Pois ben, nesta eh, novela mm, van aparecer mencionados, a parte deles dous, Madame Roland, a revolucionaria francesa que perdeu a cabeza literalmente porque lle cortaron na guillotina por eh, oporse sendo revolucionaria, neste caso no período do terror de de Robespierre por ser mesmamente eh, feminista e por ser adherente da Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá que redixira Olimpe de Gouche, que tamén acabou co mesmo destino. Ah, o sentido era completar a unha declaración dos dereitos do home e dos dereitos do cidadán, mm, a declaración primixenia da revolución, e completala no sentido humanista, no sentido democrático de dar eh, admisión ou de contar coas mulleres. Eh, se as mulleres, escreveu Limpe de Bush, teñen dereito, está na, na declaración, teñen dereito a subir ao cada falso, mm, tamén teñen dereito a subir aos escanos da Asamblea Nacional. Mm. Pois ben, esta Madame Roland, que, camiño do cada falso, exclamou liberdade, liberdade, cantos crimes se cometen no teu, no teu nome. E revolución tamén, cantos crimes se cometen no teu nome. É unha eh, das citas da nosa escritora. Eh, outra delas, Madame de Stael, a grande, como ela mesma califica, política como filósofa e poeta. E cita Rosa Bonheur, de a pintora de paisaxes sen rival até agora. Rosa Bonheur significaba na arte francesa aínda un caso máis rechamante. Vestía roupas masculinas sendo pintora do natural e de paisaxes e da natureza para se poder desenvolver con moita máis eh, liberdade eh, física, tiña que pedir permisos eh, especiais á policía para poder acudir a, determinada, a, a determinados eh, lugares, fumaba, era homosexual, por tanto, era xa un espello claro de transgresión. É outra das citadas. Outra das citadas por Rosalía Castro é George Sand. Mm, a, a Aurora Dupin, é dizer, a célebre escritora xa a esta eh, altura. Pero despois van a aparecer eh, Santa Teresa de Jesús, vai aparecer Catalina de Rusia, vai aparecer Safo, a grande clásica da eh, grega, vai aparecer Xoana de Arco, vai aparecer a emperatriz austríaca, eh, María Teresa, isto é todo un combinado de mulleres significadas, unha especie de dicionario de autoridades feminino en campos moi diversos, na política, nas artes tanto literaria como pictórica, inclusive no campo eh, militar, e nunha, nun espazo ou nun arco temporal moi amplo, porque Safo naturalmente, pois, eh, estamos a falar de, do século VII, do século VII, VI, antes de, antes de Cristo. E chama extraordinariamente a atención que xa neste eh, ano 1859 a escritora teña a clarividencia de eh, desconfiar, de recear dos grandes mitos do século XIX, a liberdade e o progreso. Entón di, ben, para nós, di, para as mulleres, eh, pode que se nos admita pola porta de atrás, ou para recoller as migallas da mesa como as que deixaba o rico e pulón. É dizer, fai memoria desta historia ou desta parábola eh, do, do Evangelio. E remata tamén terminantemente este prólogo porque, para acabar de justificar por que se ten pronunciado así, porque todavía non les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Tamén subliño agora estes dous verbos, sentir e saber, porque xustamente teñen a ver co admitido, o mundo, o universo dos sentimentos, pero co inadmitido, o pensamento, a capacidade creativa, a capacidade eh, mm, filosófica. Ben, esta liña que imitando a unha novelista portuguesa poderíamos denominar liña mullerista claramente, é dicer, a de considerar como un principio organizador da obra artística, a preocupación pola muller, tanto do ponto de vista autobiográfico dela como escritora, como tamén na ficción narrativa por outros outras moitas situacións das súas conxéneres, isto vai ser un constante en toda a súa novelística. E mesmo tamén, por suposto, na obra poética que consideraremos, na obra poética, por suposto, eh, eh, galega. Entón, eh, temos aquí xa desde moi cedo esta, eh, este eh, elemento, como digo, que vai ser eh, central. En 1861, eh, en prensa de Madrid, en concreto, a nosa escritora vai publicar un poema que descubriron modernamente a altura de 1985 o investigador e grande estudioso rosaliano Francisco Rodríguez e tamén a profesora e investigadora Lidia Fontoira, cada un pola súa, polo, polo seu lado. Este poema, o fragmento de poema titulado Eva, reincide tamén nestes eh, presupostos que xa coñecemos. Nada menos que eh, Eva, que é no mito bíblico clásico a figura da pecadora, a introdutora do pecado no mundo, a tentadora de Adán, a tentadora do home, e a partir de aquí xa toda unha corrente e toda unha fonte de misoxinia derivada para as mulleres no seu conxunto, derivada desta concepción, pois vai aparecer aquí como a redentora das mulleres. De maneira que esta Eva é unha figura angelical unha figura que descende do ceo para que? Para completar a redención do xénero humano polo lado das mulleres. Isto é, está contrapondo a, a idea clásica do dogma cristián, é dizer, Cristo eh, fixose, Deus fixose home para redimir o xénero humano, e aquí non hai a metade do xénero humano está falto de redención. E é unha muller a que ten que descender mm, para asumir esta, eh, esta necesidade. No resto, como indiquei, da novelística eh, vaise eh, eh producir ou vaise, vai continuar tamén este mesmo espírito. Temos, por exemplo, en, Eh, Flavio, publicada ese mesmo ano tamén, en 1861, realmente algún diálogo entre a protagonista que se chama Mara, que é unha escritora clandestina, unha escritora que só escreve para, para sí, que eh, ten unha relación de amor con Flavio, co outro eh, co, co protagonista que é o que dá título á novela máis chega un momento onde a discordia ou o conflito entre ambos se abre paso porque eh, Flavio eh, exacerba o afán de posesión, de dominio, de control do tempo, de control da súa actividade, de ciumes, eh, E entón aí é onde vai, eh, como digo, xurdir o, o conflito. Este mm, diálogo que vou agora eh, reproducir, unha parte del polo menos, ten lugar entre un amigo de Flavio que actúa como seu embaixador e que eh, vai encher a Mara de reproches por non ser boa muller e por non eh, se compadecer do estado lastimoso de Flavio que non lle inspira a compaixón eh, que debe ser propia de, de toda muller. Entón, este amigo mm, eh, dille Tenéis un alma fuerte como una roca y no se puede hablar de amor con los mármoles. ¿Por qué siendo como sois habéis engañado a Flavio, Mara? Vuestras palabras me hacen daño, son ásperas como el ruido de la tempestad que azota las ruinas abandonadas. Debéis vivir sola entre los hombres, no debéis ser amada. Siempre he pensado lo mismo de vos. Si supierais cuánta ternura, cuán dulce sentimiento inspira el rostro de una mujer bañado por las lágrimas, cuánto es amada la que se resigna a sufrir cuando es olvidada, cuando se la ve descender hasta la misma tumba, amando los recuerdos que la hacen morir. He ahí la poesía de la mujer. Si os avergonzáis, pues, de amar, Mara, renegad de una vez para siempre de vuestro sexo. Si por el contrario queréis cumplir vuestro destino, olvidad el mundo y amad a Flavio. Es lo único que tengo que responder a vuestras palabras. No comprendo, agora Mara, no comprendo, dijo Mara enojada, como podemos cometer jamás la debilidad de confesaros nuestros sentimientos. Decid que queréis vernos esclavas y no compañeras vuestras. Decid que de un ser que siente y piensa como vosotros queréis hacer unos juguetes, unas máquinas ya risueñas, ya plañideras y llorosas, que a medida de vuestro deseo estén alegres y canten al ruido de sus cadenas, o lloren y e giman en vano al compás de vuestros campos, de vuestros cantos de olvido. Ricardo, si fuese cierto lo que decís, el hombre no sería más que un infame tirano, pero afortunadamente vuestro genio acre y malhumorado os hace exagerar todo. Y el cuadro que acabáis de bosquejar no es una copia, es una creación vuestra. Vosotras sois las reinas del mundo. Mara, yo os daría de buena gana la parte de reinado que me pertenece. A esta altura non hai na novela eh, hispánica en xeral ou na novela española en particular un, textos tan elocuentes e tan claros, case que diríamos tan actuais, no sentido de que se eh, algo que hoxe na análise da xinocrítica, na análise da crítica feminista, mas tamén de outras na análise sociolóxica eh, en xeral, está perfeitamente claro. É dizer, a imaxe da muller demo e da muller da elevación da virxe non son contrarias, son complementares. Mm? Unha por infratratamento, a outra por divinización, por idealización. Ambas deshumanizan a muller. E entón aquí está, por un lado, a carga mm, de misoxinia, a carga eh, de minar a moral, o espírito da protagonista, de, de Mara, pero, por outro lado, a idealizadora, a compensatoria. Sodes, no ser muller, eso aínda o ouvimos hoxe tamén, é moito é, é, é máis que ser home. E por qué? En nome de qué? Quer dizer, é a sublimidade da superioridade. A sublimidade da superioridade para ver se, diríamos coloquialmente, para ver se hai alguén que pica, non? Porque as mulleres non nos fai favor ningún declararnos <laughs> superiores a ninguén. Quero dizer que nos extremos, mm, demo por unha parte e virxe ou imaxe divinizada eh, por outra, hai a coincidencia de, en primeiro lugar, de que son complementares e, en segundo lugar, de que deshumanizan a muller, por tanto, están aprivando privando de, da, do requisito esencial da igualdade. Nunha novela posterior de 1866, en Ruínas, hm, eh, a nosa escritora tamén vai facer un canto a independencia feminina nunha personaxe diferente, que é Isabel, que é unha señora bella, que non quixo casar para non perder a súa independencia, unha, unha bella solteirona, dirían os, os, diría o estereotipo eh, tradicional, que vive moi feliz co seu violino, co seu gato eh, florindo, e que eh, ten ademais as amizades na, na vila, na cidade, estamos en Padrón en concreto, eh, máis eh, estrambóticas ou máis estrafalarias eh, posíveis. Por eso son ruínas a respeito do, do, do que se monumentaliza da, da clase dominante dos novos ricos deste momento, dos que queren encher todo o espazo. E entón é amiga de un fidalgo eh, paupérrimo eh, que é desprezado mesmo polas novas ricas, pois porque non ten rendas, non ten eh, eh, diñeiro que, que lle poda valer de, de credenciais, é máis un comerciante tan raro e tan exótico que eh, é pródigo, é totalmente eh, xeneroso, eh, eh, que mesmo ten previsto, no momento de falecer, eh, que lle eh, coloquen na tumba que maldi, eh, di, maldigo al ladrón del pobre. ¿Mm? De maneira que é un comerciante atípico, que en lugar de eh, enriquecerse tamén eh, comparte o que ten. Estas son as tres ruínas. Na seguinte novela, a nosa escritora de 1867, El caballero das botas azules, xa se traslada a Madrid e o ambiente, eh, toda a todo o filme, eh, porque é unha novela chea de, de plasticidade neste sentido, eh, que compón vai ser en diferentes clases sociais, na aristocracia, na, diríamos, hoxe clase media ou eh, pequeno burguesía e mesmo na, nunha burguesía máis empobrecida aínda. E entón aí vai nesta novela que é prólogo da Revolución de Setembro, da chamada gloriosa, polos seus protagonistas, a Revolución de Setembro de 1868, vai xa eh, a través de procedementos moi innovadores que combinan realismo crítico con fantasía, porque o, o fío conductor é un elemento fantástico, o cabaleiro das, das botas azuis, unha personaxe andróxena, pois vai eh, satirizar, vai colocar toda a carga crítica do modelo social español, madrileño, español, europeo, burgués, eh, predominante. E entón, con ataque directo á castración mental das mulleres, ao parasitismo das eh, aristócratas, a, a necesidade, por tanto, de unha educación xeral e democrática, e finalmente o triunfo vai vir representado pola conquista por parte do povo do palacio do señor da a, Albuérniga, é dicer, unha especie de exaltación eh, ultra democrática da, da, da sabedoría e da, e da, e da, e da propriedade, en definitiva. Ben, entón, toda esta trayectoria mm, que agora mm, esquemáticamente acabamos de, de lembrar, vai ter xa en anos anteriores unha uh, uh, interrupción e unha fusión. A que denomino interrupción? A que neste momento histórico no Ecuador do século XIX a naturalidade perversa, máis a naturalidade no sentido de habitualidade, era a escrita en español. Era que os elementos intelectuais, funcionariais, eh, políticos todos da Galiza a adoptasen por moito que o galego fose a lingua absolutamente masiva do povo galego e absolutamente eh, generalizada na súa oralidade, pero que o español fose o idioma da intervención pública, o idioma das administracións, da escola, da universidade, de calquer emisor de poder e de prestixio e tamén da literatura. E de facto temos na literatura do século XIX temos abundancia de textos apoloxéticos da Galiza e moi preocupados pola economía galega en español. Quero dizer que este, este matiz ou este aspecto temos que telo en conta. Pero a novidade do 19 é que se restaura lentamente o uso do galego como lingua escrita e, por tanto, xa a existencia, como mínimo, de un contraste a respeito de toda a literatura oficial no idioma idem da monarquía en, en español. Así que Rosalía de Castro ten este pasado, non nace do nada, ten este pasado positivo eh, que ela, por suposto, eh, coñece. E aquí na Coruña, en concreto, en 1862, en 1861, celebranse os xogos florais, os primeiros xogos florais. E en 1862 eh, publicase o libro, o grosso volume, que recolle eh, todas as composicións deste primeiro certame literario. E aí está Rosalía de Castro, con seis pezas E esas seis pezas son unha pertencente ao libro A mi madre, que falecera ese ano 1862, por tanto que é unha elexía de homenaxe, de cariño á memoria da, da súa nai, e cinco pezas máis. E esas cinco pezas máis non teñen nada a ver elas, aí hai unha ruptura xa total a respeito da inmensa maioría da colectánea, da inmensa maioría das pezas recollidas neste volume. Aí está mm, eses cinco poemas, un deles titulado Castilla, vou no citar porque o coñecen vostedes, eh, supoño que case que de memoria, é o que vai in, eh, integrar en cantares gallegos, os outros todos tamén, pero este en concreto titulado aquí Castilla, pero vai ser o que en Cantares Galegos apareza é iniciado polos versos populares, castellanos de Castilla, tratade ben os gallegos, cando van, van como rosas, cando ven, ven como negros. Ese é un dos poemas. Entón, eu sempre subliño que para quen daquela soubese ler ben, porque é unha floresta poética enorme, e hai, por suposto, poemas, Francisco Añón, por exemplo, ou desperta adorada Galicia dese sono en que estás debruzada. Esa idea do sono, da anestesia, en que Galiza estaba sumida é unha recorrencia da literatura do século XIX. Ben, pero que en daquela lese con atención a colección de Rosalía de Castro xa tiña que captar que aí nela neses cinco poemas había algo radicalmente novo. Porque por primeira vez nese poema titulado Castella, non asistimos só a unha defensa da Galiza ou inclusive da súa clase traballadora, senón un un paso máis a un retrato do ofensor, a un retrato do agresor. A psicoloxía actual infórmanos de que cando unha muller maltratada é capaz eh, nunha fase de superación do trauma de eh, descrever o agresor, de descrever o ofensor, aí estamos nunha fase xa moito máis positiva ou máis adiantada da terapia. Se a analogía valer, neste caso, hai non só un espírito apoloxético da Galiza e da súa clase traballadora, que naturalmente é campesina e mariñeira, a esta altura non 90%, senón a audacia de definir o ofensor, como digo, de definir o agresor. E de aí resulta unha, un poema que combina a elexía, porque o eu poético é unha eh, muller nova, viúva prematura, porque o seu mozo morreu en Castilla, morreu na, na Sega, unha elexía é unha cantiga de maldicer, como aquelas da literatura clásica galega medieval, onde o eu poético xa eh, eh, se expresa con toda a dureza e con toda a crueza contra o, o suxeito eh, correspondente. Pero hai nesta colectaria de poemas máis temas eh, como a discordia amorosa tamén home e muller que van ser unha recorrencia ao longo de toda a obra da escritora. Eh, un poema, eh, mm, por exemplo, que figurará como número 2 en Cantares Gallegos é o que leva mm, non no inicio, sino de remate eses versos populares que coñecemos todas e todos tamén. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir, nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Aí eh, hai a, o eu poético, a voz feminina, mm, enfréntase ao antagonista ou ao elemento eh, masculino que vai, este é outra das recorrencias da autora, que vai, eh, que é eh, posuidor de unha sentimentalidade eh, máis tendente á posesión, ao consumo, eh, diríamos, e non a lealdade do sentimento que demostran estes versos. Pois ben, aquí temos o xerme do que vai ser despois xa iso que denomino fusión. E entón, a fusión pasa por xa Cantares Gallegos, 1863. Temos xa unha escritora que comeza seguindo un camiño coñecido. ¿Mm? La Flor, entre outras cousas, teñamos moi en conta cando falamos do idioma de que non estamos a falar neste tempo histórico de unha escolla libre ou sen máis en absoluto. É dizer, hai un paradigma de normalidade que é escrever en español, en primeiro lugar. E en segundo lugar, para poder escrever en galego e publicar en galego, non só escrever, senón publicar, por tanto, que haxa literatura, necesítase un lugar onde se poda facer. Necesitase alguén que o financie, alguén que o pague, alguén que teña esa mesma, esa mesma vontade. Isto vai ser posible no caso de Cantares Gallegos, aí temos a primeira grande obra da autora, onde se van fusionar talento artístico, mm, capacidade eh, intelectual, eh, grande cultura literaria e mesmo filosófica, eh, e bíblica, un coñecemento moi, moi afectivo, moi afectuoso, e moi empírico, moi directo da cultura popular galega, e todo isto en lingua galega e no formato libro. Hai poemas en abundancia publicados, diseminados en revistas variadas, publicadas en, en todo o país pero daquela o formato libro tiña naturalmente outra consistencia e outra uh, categoría. De maneira que todo isto vai aparecer xa nesta obra uh, uh, inaugural. E uh, precedida de nada menos que de un ensaio en lingua galega, porque o prólogo que antecede a Cantares Gallegos non cabe cualificalo de outra maneira máis que como un ensaio galega eh, mm, de, de, pleno, de pleno dereito. En galego tamén. Outra novidade sorprendente, porque non había modelos de prosa en galego, de prosa discursiva, de prosa reflexiva, en absoluto. De maneira que aí temos unha dupla inauguración. A inauguración de un xénero literario, o ensaio, e a inauguración da conciencia de xénero. Da conciencia de xénero, digo, do ponto de vista sexual. E en Cantares Gallegos imos asistir, agora por resumilo moi apretadamente, a unha especie de ópera, onde a obertura vai estar a cargo desa voz feminina, a meniña gaiteira, a quen se encomenda ser a portavoz do seu povo, de toda a cultura comunal. Esa voz vai reaparecer ao final. E como en toda ópera, que é o que temos no conxunto? O que temos no conxunto é polifonía, temos poemas corais, temos poemas, temos arias, <laughs> ou temos poemas en diferentes suxeitos, en diferentes voces. E tamén, como podemos descubrir en moitas óperas en momentos onde nos parece estar tocando, entre aspas máis, o espírito de Verdi ou de Puccini ou de Bellini ou de quen, ou de quen sexa, pois tamén vai haber algúns poemas de autopersonación, é dizer, onde a autora, Campanas de Bastavales, por exemplo, mm, Houbo poema dedicada á casa natal da súa nai, a retén, pois aí vai haber unha autointroducción eh, visível. E no demais vai ser a revolución tamén de lle dar a volta a épica, a épica tradicional, toda a épica das grandes literaturas europeas, que Rosalía de Castro, por suposto, coñecida, é unha épica de enaltecemento masculino, É unha épica de individuo, un individuo case sexa o Cid, sexa eh, Roland, sexa Siegfried, é dizer, un individuo superior á masa, un individuo quase eh, divinizado, mm? e aquí temos a contravención deste eh, modelo, deste paradigma. Aquí a épica é colectiva, é coral, é o propio povo o que se eleva como suxeito da historia e como dono e posuidor dunha cultura distintiva, sometida á galegofobia, sometida á eh, xenofobia, como sabemos, e que vai ficar elevada a través do uso do signo do identificador principal, naturalmente que é a propia lingua. Segundo momento fundamental, Follas Novas, 17 anos despois follas novas xa que vai significar? Vai significar a reválida, vai significar o certificado definitivo de como a lingua galega eh, con, con, esta, con este primeiro dominio de Cantares era apta e válida para calquer función, para calquer discurso poético, para calquer mensaxe, para descender a autora ao máis abisal e ao máis recóndito da súa propia intimidade ou para elevarse ás graves preguntas trascendentes religiosas no sentido etimolóxico, filosóficas no sentido xeral, da humanidade, da humanidade galega ou da ou de calquera outra porción da humanidade. Entón, todo isto vai existir en follas novas cunha declaración non xallo inicial, unha declaración fundamental tamén a respeito de unha a, do feminismo que é crucial termos en, en conta. A biografía da autora, a altura de 1880, acumula penurias, eh, desolación, problemas eh, reais, morte, eh, perda de, de dous fillos, un morto por accidente, outra, a derradeira, nace morta, de sentirse estranxeira na súa terra, como titula eh, lapidariamente eh, eh, eh, eh, elocuentemente un, un poema, de maneira que hai toda unha xustificación de unha poesía elexíaca ou habería concentrada única e exclusivamente no eu autorial. E aí encontraríamos eh, unha, toda unha acumulación de motivos. Pois ben, ela, sentindo todo isto e expresando, vai fundirse, vai subordinar, en certa medida, ou supeditar toda esa súa dor individual na das súas conxéneres que nunca tiveran voz. De aí o quinto libro As viudas dos vivos e As viudas dos mortos. Daquelas que nunca acadaran representación literaria. Tamén por primeira vez a emigración vai ser examinada non só do ponto de vista de quen abandona o país, senón de quen fica. E entón, de tantas mulleres convertidas en responsáveis monoparentais, que diríamos hoxe, en viúvas de vivos, legalmente eh, maniatadas, suxeitas a unha carga moito maior de traballo, naturalmente cuidadoras de nenos e nenas e de vellos e vellas, e cunha carga psicolóxica aínda superior producida pola eh, soidade e pola falta, efectivamente, de eh, amparo. Entón, en Follas Novas imos asistir a todo un percurso eh, poético desde o primeiro libro, Vaguedas, o segundo, do íntimo, o terceiro, Varia, o cuarto, da terra, o quinto, as viudas dos vivos e as viudas dos mortos, que compoñen un painel da máxima obra, sen dúbida, da literatura galega, pero desde logo tamén de unha obra absolutamente eh, singular ou única no que denominamos convencionalmente a literatura eh, universal. Mm? Pola fondura da, eh, do sentimento eh, que contén, pola capacidade filosófica que revela a mente da autora polo seu profundo democratismo, polo seu profundo humanismo e por un patriotismo que galego que vai manter como un facho eh, vivo e acceso a pesar de todos os pesares, inclusive na súa obra testamentar final, xa publicada eh, tamén en eh, fora da Galiza, en Madrid en concreto, en las orillas del Sar. Con isto quero adiantar que no caso de Rosalía de Castro non hai en absoluto eu, é o que denomino as ideas eucalipto. Denomino ideas eucalipto as, as falsas que degradan a verdade, pero que inzan como os eucaliptos. Pois unha idea eucalipto respecto a Rosalía de Castro é a da súa demisión, hm? a demisión da Galiza, eh, supostamente, eh, non hai tal en absoluto. Podémolo comprobar despois con poemas ou con versos directos de En las orillas del ser. En resumo, a nosa escritora fai na súa vida, na súa personalidade, na súa obra, unha viaxe a respeito de Galiza, unha viaxe centrípeta, entendéndomos Galiza como centro, mm? non considerando centro Madrid, mm? senón considerando Galiza como centro unha viaxe centrípeta, unha viaxe de retorno a Galiza, de reencontro, de fusión eh, con ela, de erguer unha e manter eh, eh, ergueita a bandeira da dignidade e da rehabilitación e galega. Dona Emilia Pardo Bazán pertece á xeración inmediata posterior Nace aquí na Coruña, como ben sabido, en 1851. E ela vai eh, protagonizar unha viaxe que xa coñecemos de moito tempo atrás. Neste caso é unha viaxe centrífuga, tamén considerando Galiza como centro, pero claro, con moitas particularidades ou con moitos matices. Cando falo de tradición, mm, eh, vou tratar xa de <laughs> abreviar o, o máximo que me estou estendendo demais. Cando falo de tradición, que Dona Emilia continúa, refírome ao que antes enunciei, a que hai desde como mínimo o século XVI toda unha eh, continuidade no ascenso de postos funcionariais, militares, civis, eclesiásticos, arredor da corte ou arredor das principais xerarquías eh, eclesiásticas por parte de galegos. Ou dito de outra maneira, a historia de España desde o século XVI, eh, xa non digamos no século XIX, está chea de nomes galegos de primeirísima importancia, de primeirísima liña. Temos almirantes, temos eh, confesores eh, do rei ou da raíña, temos ministros, Eh, por suposto, temos embaixadores ou temos virreis en, en América. Isto non é por casualidade, claro, ten afunde as súas raíces na propia historia nesa decapitación política do país no comezo da no remate da Baixa Idade Media e no, no comezo da idade da idade moderna. Mm? Ben, entón, uh, nesta perspectiva, Emilia Pardozán comeza a súa carreira literaria, a súa carreira publicística aquí na Galiza. Mais o, a, a meta ou a meca ou a sede do triunfo definitivo ela conceptúa que debe ser efectivamente en, en Madrid. É continuista tamén a respeito desa tradición da literatura eh, eh, de servizo á literatura eh, española. Comeza escrevendo tanto ensaios como axiña novelas e entón esta súa eh, posición, mm, este, esta súa vontade de, de efectivamente de, de triunfo e de eh, irromper no monopolio literario masculino eh, español vai mm, ter consecuencias na súa visión eh, nas, da Galiza e na súa proxección da, da Galiza. A súa visión da Galiza vai estar mm, moito condicionada por unha clase social mm, non só mm, a súa de procedencia, senón con ascensos de carácter aristocrático. Efectivamente, estamos a falar dunha fidalguía eh, con meios económicos, con rendas, a familia, digo, os pais, dunha, con propiedades, mm, con capacidade, por tanto, económica, con presenza a través do, do posto de, como deputado de seu pai no Congreso en Madrid, con, por tanto, presenza tamén a influencia política, pero estamos a falar logo xa de algo moi común na España da restauración, na España do seu tempo, que é que este tipo de clas de, de estamento, se o queremos chamar así, de clase social, pero tamén de estamento político, ansía ter relacións de igual a igual coa nobreza de sangue e, por tanto, nobilitarse con eh, títulos ou con novos títulos aristocráticos. E, efectivamente, en 1871, o Papa Pío IX Como premio á posición que don José Pardo Bazán realizara no debate de Cortes do seu eh, dos privilexios da Igrexa Católica e da necesidade de mm, relación eh, íntima entre o Estado e a Igrexa, eh, recebe o condado como premio un condado eh, pontificio mm? en, en mil, como digo, 1871 eh, este condado vai ser herdado pola filla que filla única, mais vai aparecer despois de moito tempo de solicitude, vai aparecer rubricado coa posesión do condado civil do condado Rexio, do que xa asina Alfonso XIII en 1908. De aí vai xa ela informarnos de como sustitúe a asinatura habitual Emilia Pardo Bazán vai ser sustituída por la eh, condesa de Pardo Bazán. Hai toda unha obra fundamental de dona Emilia Pardo Bazán vinculada coa Galiza, porque a Galiza vai aparecer como unha fantástica canteira de motivos, de decorados, de trama de múltiples eh, interaccións. E entón, aí é onde se ergue eh, ela como unha responsável ou unha constructora fundamental ou reforzadora dese preconceito ou desa visión da Galiza como país bárbaro, atrasado, sometido a cacicatos por un lado e a masa mm, violenta por, por outro lado, e aí temos toda unha fertilidade literaria que comprende novelas tan coñecidas como Los Pazos de Ulloa ou La Madre eh, Naturaleza, pero que eh, vai integrar tamén coleccións eh, de contos, hm? historias e cuentos de Galicia, cuentos de la Tierra, e dicer, con, con unha eh, profusión eh, realmente literaria eh, grande. A pregunta, a grande pregunta é esta posición de clase súa, esta posición sobre a eh, Galiza, condiciona a ficcionalización? A resposta, claro, é afirmativa. Claro que a condiciona. Condiciona o feminismo? Claro que o condiciona. É dizer, Dona Emilia é unha feminista en por sí e para sí fundamentalmente porque naturalmente é un apoio á ideoloxía e á apoloxía feminista redundan na súa eh, propia eh, personalidade, pero esta eh, súa, este seu ponto de partida ou esta súa eh, visión eh, nacional eh, clasista non van eh, admitir ou non van eh, considerar na súa variedade ou na súa moral diferenciada ou na súa heteroxeneidade, pois outras clases sociais como son as mesmas as campesinas, a clase mayoritaria dentro da clase traballadora galega deste tempo, en definitiva, a maioría social do, do seu país. Eu a cualifico neste caso de eh, extremista, e eh, porque mm, vai eh, manter eh, posicións absolutamente elocuentes, mm, explícitas e rotundas. E claro, a respeito da súa terra e dentro dela das mulleres da, da súa terra. E en, en profesando esta especie de ortodoxia españolista, ela declarouse, eh, declarábase española rabiosa, hm? a sí mesma. Entón, esta especie de catálogo ou de mandamentos de militantismo político monárquico ven na versión carlista, ven na versión mm, alfonsina, que foi efectivamente a que, a que triunfou, eh, vai eh, desencadear ou vai provocar claro, toda unha desestima daquel momento histórico onde aquí na Galiza estaban fervendo xa, tanto na literatura como na política, ansias de rehabilitación, de dignificación, de construción, en definitiva, da Galiza como un eh, suxeito político autónomo. Entón, ela vese, claro, eh, impelida a, por exemplo, proclamar Galicia no es porque eh, critica que se confunda, que se chame patria a Galiza, claro. Rosalía de Castro, o termo patria, nunca o verán, eh, nunca absolutamente acompañado de, de pequeña ou acompañado de chica ou en absoluto, quero dizer, é unívoco. Rosalía Castro Patria é Galiza, de unha forma unívoca, de unha forma absolutamente inequívoca. Dona Emilia eh, lamenta que el Renacimiento, reférese ao literario, lleva en sí un germen de separatismo, germen pouco desarrollado todavía, pero cuya presencia es imposible negar, e que acaso sea el único fruto político e social deste florecimento poético. É dicir, ela ten unha inteligencia máis que sobrada para captar o perigo. Mm? Quer dizer, ela non, non ten confusión, este sentido. Lamenta, por tanto, ¿qué otra cosa significa la frecuente confusión del concepto de patria con el de tierra o región nativa, confusión que aquí se repite tan a menudo en el lenguaje hablado y e escrito. Galicia no es sino la tierra, algo íntimo y e dulce, algo quizás más caro al corazón, más necesario para la vida que la misma patria. Pero la patria representa una idea más alta aún, y la patria para los españoles todos, donde quiera que hayan nacido, desde la zona tropical hasta el apartado cabo de Finisterre, es España, inviolable en su unidad, santa en sus derechos. Este é, ao longo de toda a súa traxectoria dogma absolutamente intocável. A partir daqui xa podemos comprender ben a súa penalización da obra de eh, Rosalía de Castro, inclusive cando aparentemente lle prodiga un eloxio, máis que supón ou que ten, como vou ler agora, e xa para ir concluindo, unha um, carga eh, destrutora. Por que digo carga destructora? Porque non hai peor cousa para un escritor ou escritora, para calquer servidor da literatura, que conceptuar a súa literatura infantil, menor de idade. Mm? Isto é matala, sen, <laughs> sen máis, non? para calquera. E entón ela xulga. Non? Eh, que a conmoven, entenden, os que la denomina poetas regionales, que di que nos envuelve, envuelven en la atmósfera natal, tibia como el claustro materno, compendia su musa, a de Rosalía de Castro, compendia su musa lo pintoresco de nuestras costumbres y lo añejo y venerando de nuestras tradiciones. Son la infancia, son la fe, son la ternura. Como ben sabemos, a conversión en adulto de unha persoa supón o corte do cordón umbilical, <laughs> claro. É dicir, supón o corte a respeito do da protección eh, materna, non? E continúa. Y es que el alma de la mujer, acaso por su contacto con la niñez, está más cerca del alma ingenua del pueblo, que es más capaz de comprenderle, de entrar en su orden de ideas, de interesarse por las pequeñeces que le preocupan. Esa, ese perdón, es el principal encanto de Rosalía, haber expresado como poeta lo que entendió como mujer. Y no creáis que es cosa fácil Después de penetrar en el cerebro de la moza que va a la foliada o lleva la vaca al pasto, interpretar su pensamiento en forma poética que no parezca al lector artificiosa e falsa. Claro, temos aquí toda unha concatenación mm, de auténticos preconceitos a respecto da cultura popular infantil, inferior, en definitiva, e tamén da propia eh, muller adaptada ou mellor coñecedora deste mundo. tanto, unha declaración, claro, de auténtica inferioridade ou limitación. Cando Rosalía habla por cuenta propia, como sucede na maior parte dos poemitas de Follas Novas, pidiendo al dialecto solamente la envoltura de su sentir, es sin duda un poeta digno de estima, pero que repite quejas muy prodigadas en la enfermiza poesía lírica de medio siglo acá. Bueno, ben, podemos ante a inteligencia e a cultura literaria que dona Emilia posuía, ou ben cabe eh, cualificar estas palabras, de ignorancia, é dizer, de non ter coñecida a obra, follas novas, o cal xa é, é unha falta grave, ou caso de, efectivamente, coñecer a obra de absolutamente un xuizo, claro está, absolutamente eh, infundado. Ben, ah, hai dúas eh, liñas eh, paralelas eh, que non se que non eh, van ter eh, un destino eh, común en absoluto. No caso de, de Emilia Pardo Bazán, o prognóstico para a lingua e para a literatura galega. A literatura galega sería a contribución mm, de galegos ou galegas como ela á literatura por antonomasia que é a española. E o futuro da lingua sería por lei histórica fatal, pois a súa extinción, porque aquela denominaba, ou a que se denominaba lingua nacional, é a que debe, debía eh, eh, mm, mm, prevalecer. Eh, en vida, eh, dona Emilia Pardo Fal foi unha triunfadora, a pesar de todas as polémicas e a pesar de todas as controversias en que se viu efectivamente envolta, eh, moitísimos actos de liberdade de que usou na súa vida dependen ou son posíveis naturalmente por unha moi saneada economía e por tanto por toda a autonomía que iso eh, facilita no caso de Rosalía de Castro temos unha xinea de antiga fidalguía galega, de antiga aristocracia galega, moi antiga, pero que no seu momento histórico, no 19 está xa privada con rendas moi exiguas e, por tanto, privada de capacidade económica eh, boñante. Por suposto, en ambos casos sí que estamos falando de dúas escritoras profesionais, claro, con diferente resultado económico, moi diferente. Rosalía de Castro, pola súa ideoloxía, pola súa heterodoxia, polo seu patriotismo galego, polo seu perfil como escritora foi unha eh, combatida e unha perdedora, neste sentido. E con sensación, ademais, de, de fracaso e de acoso no fin da vida. Dona Emilia foi unha eh, triunfadora e, a, e na súa propia literatura tamén hai como dato literario moi visível unha adaptación sempre a non ruptura dos dogmas, quero dizer, ela nunca publicou nada que puxese en perigo mm, o seu militantismo católico, ou o seu título mm, de, eh, de, de condesa e, por tanto, e as súas eh, relacións eh, sociais e, e políticas. Eh, en 1880, aquí na Coruña, na revista de, de Galicia, que publica eh, en Rosalía, que publica, perdón, dona Emilia Paraguazán, ela, aínda que non lle comunicou a súa autora, non lle pediu permiso, pero publicou uns versos mm, eh, que lle pedira a, a Rosalía para a, o seu habano, que era unha moda, como saben, do tempo. Quer dizer que artistas ou escritoras ou escritores escrevesen no país do habano pois versos ou frases ou dedicatorias e iso formaba parte logo dunha colección. Rosalía de Castro escreveu o seguinte «Mimada polas musas, servida polas gracias, cun corazón que vive de armonías, nobre cantora das gallegas praias, ben mereces reinar como reinades, magnífica, absoluta soberana». Eh, se eh, a ironía a captou, sobre todo nos versos finais, a súa autora, pois iso non o sabemos. Ela efectivamente reproduciunos, aínda que non tivo a ben enviarlle a, a revista, máis, en todo caso, chama atención tamén que estes versos este xa en galego, mm? aí xa hai unha <laughs> vontade eh, de personación da lingua clara, e eses dous camiños mm, que representan unha e outra, pois nas súas consecuencias van ter prolongación durante todo o século XX, por suposto, xa o sabemos, pola nosa historia e, por suposto, van chegar aos nosos días, claro. E van chegar aos nosos en días en, a, a, en forma de un debate que ten Galiza, claro está, como centro e eh, as posibilidades do seu futuro. Ou ben ser un anaco, unha provincia de España, do Estado, ou ben conseguir un, estatuto político, un estatus político, unha capacidade de decisión ou de control dos propios recursos e da propia dirección dirección política. De maneira que eh, é fascinante verificarmos como nesta na orixe da nosa historia contemporánea foron dúas mulleres as que representaron e as que, na nosa leitura e coñecemento actual, representan esas dúas concepcións, esas dúas vías para o seu presente e, sobre todo, para o futuro da, da, da Galiza. Neste caso, esa é unha singularidade que caracteriza tamén a nosa historia. E pido desculpas por estenderme tantísimo eh, fico a disposición. Ben, brevemente, porque só temos 10 minutos, pois se queredes facer algunha pregunta a Pilar, que sexan curtas, que bueno, non nos estendamos moito en reflexións demasiado longas. Gracias. Aquí hay un cuento de ella, me lo leí hace unos días, una semana. Eh, no me acuerdo del título, un cuento que salió hace poco. Eh, entonces, eh, yo quería saber la carga de sexualidad que puede haber en ese cuento. Es una rapaza que queda viuda, viuda, entonces eh, hay un chance, eh, una persona para una, eh, con un señor muy mayor. entonces hay un tira y aflosa eh, y el, se llama? pretendiente que va en un, va en un caballo, uno va en un caballo, otro va andando hacia, hacia la casa de la y fue cuando escuchan las voces de, chorar de la viuda por, la, por la de su marido, pero todo es ficticio. E non te acuerdas do título, non Pero é eh, un conto de Rosalía de Castro. Rosalía, sí, sí. Ese é o denominado conto galego, sí. Conto de? Sí, conto galego, sí. Eso, conto galego. Sí, é de 1864. Eso, está en galego sí. e ese sería o é o inicio de unha carreira literaria en prosa galega da escritora, pero que claro, volvemos ao de antes, que se necesita ter eh, ter eh, lugares onde publicar, que necesita ter capacidade editorial e, e capacidade publicística. Si entón, neste, neste conto, dous aí o que se demostra é, eh, vamos ver, unha viúva efectivamente é enganada por destes dous mozos eh, viaxeiros que apostan unha, unha, unha mula. Non? E entón, a aposta é que un quen suxere a aposta é que a, que a vai conquistar a ela. E a ela que vai que a vai seducir, non? e que a vai e que se vai, por tanto, aproveitar dela. E aí este eh, desalmado, <laughs> este aproveitado, que, que recurso utiliza? Faise pasar por sobrinho do seu tío, é dicir, do finado. Entón, ela, por tanto, vese desposuída. Quero dicir, se, se iso é, ele utiliza esa estratagema. Mm? E efectivamente gaña a aposta e despois abandona e o que fica en causa é a, o desamparo mm? en que a legislación deixaba as viúvas frente a alguén como este individuo que se reclama herdeiro que se reclama con sanguíneo e por tanto que ten dereito entón ela vese sen casa, sen teito e sen e admite ese, ese que, conto sí. pero non hai ninguna carga sexual ni nada en el momento en que el, el, eh, quiere conquistarla sí sí, sí, sí e quere, hai nada, e quere, e quere conquistala a base de, sí, sí, sí. claro, o argumento fundamental e ela accede porque se ve fora, claro. Sí, sí. Mm. Pilar, sí. Eh, magnífica charla. Non, desculpada que me estendiendo máis. Mm. Eh, ahora, eu queria que facer unha breve reflexión. Sí. Polo que, ademais, nos pideu. Uh -huh. eh, que Emilio Pardo Bazán non sexa, mm, digamos, unha referencia importante ou fundamental na, na, na, na creación dunha nación, dunha forma de entender Galicia, sí. Hmm. non creo que eso lle, lle reste valor en outros aspectos, non? Hmm. seu A súa preocupación pola, pola vida social, polo, ese realismo que, que reflexa nos seus escritos, sobre todo todo isto das cigarretas, eu creo que eso mm, non se pode tampouco deixar de lado. no, no, no, no. Sí. E ademais, grande, no? sí. E ademais merece unha análise, claro, moito máis demorada. Isto non é que fique claro, isto non é ningunha análise <laughs> en absoluto cerrada nen, nen de Rosalía de Castro, non de Dona Emilia Pardo Bazán. Eh, vamos ver, ela é unha Dona Emilia, digo, poseedora unha inteligencia um, extraordinaria, eh, con grande acumulación eh, cultural, cunha autoestima elevadísima, e moi, moi eh, cultivada, moi moderna no sentido capitalista da palabra, sempre se cita o consello do seu pai. Iso aparece en todas as biografías, que seu pai eh, progresistamente dille si eh, non consintas eh, que te xulguen diferentemente por seres muller, ti date a valer, e... pero hai outra parte do Consello que se cita moito menos do país que é fundamental, e dille, dedícate a literatura, se queres, mm? máis que non che custe diñeiro. De maneira que aquí hai un sentido moi moderno de ela combinar, moi moderno, sentido capitalista, de ela combinar, porque pode facelo, claro, a súa carreira e tamén a xestión da súa propia obra. Ela nun momento dado, por exemplo, prescinde de calquer editor e autoedítase e comeza a editar os volumes da súa obra completa. E sempre está moi pendente do que cobra polas colaboracións xornalísticas porque é unha traballadora efectivamente indesmayável, porque ten unha nai, uns pais, pero despois no tempo moito máis unha nai que se ocupa da intendencia doméstica e que se ocupa dos fillos, mm? por tanto que ten esa parte fundamental da, da vida que a ten eh, solucionada, e entón unha traballadora neste caso eh, eh, eh, indesmayável neste sentido e con unha eh, dedicación ao longo de toda a súa vida. Este aspecto económico, subliño, é fundamental. Este aspecto económico é o que determina a ruptura do matrimonio dela non outra cousa. A ruptura do matrimonio dela, fomentada ademais e absolutamente promovida polo propio pai, por don José Pardo Bazán, débese a que a familia del, a familia de don José Quiroga, non cumpriu as capitulacións matrimoniais. Hai nesta clase social é fundamental o cumprimento dos acordos do pacto matrimonial entre os vástagos de ambas familias. Este, o home de Dona Emilia, era o segundo, mm, eh, foi favorecido o primoxénito, e entón a partir de aí, e hai unha correspondencia, todo iso está publicado, eh? quer dizer que non hai que ir, eh, non hai que mergullarse en ningún arquivo extraño, todo iso está publicado. Eh, hai cartas, claro, durísimas, non? de preferiría ver a mi hija casada con un gitano ou con un torero. Mm? Quero dizer, porque aí había, había fillos xa, ademais, entón era máis importante ou era importantísimo garantir a herdanza no garantir os dereitos económicos dela como esposa, pero despois tamén o da descendencia, claro, o dos fillos. Ben, entón, a partir de aí, ela ten unha uh, capacidade enorme de observación mm, da propia eh, eh, realidade e de captación de temas moi rendíveis literariamente. Entón, claro, ela en la tribuna en concreto, ambientada aquí na Coruña na fábrica de tabacos, ela proclama desde o primeiro momento que se trata de escrever unha novela con un fin claramente didáctico, con un fin claramente docente, para que para amosar a quimérica ilusión do povo cando confía en formas de goberno que nin coñece nin sabe de que se trata, que neste caso é a República eh, Federal. E entón, a partir de aí, ela compón esa, trama de la eh, tribuna. A loita de amparo a loita de, de, da protagonista, fica xa na propia novela, en la tribuna, fica xa moito en causa cando a revolucionaria, a demócrata, a líder do seu, das súas colegas das, das cigarreiras, mm, e no seu meio, pois cai seducida por Baltasar Sobrado, o señorito, o militar, mm, e el xa sabemos que a abandona, ela ten un fillo eh, efectivamente del, ela ten un pretendente da súa clase social, eh, Chinto, mm, no momento do parto e no momento en que nace a criatura, ela que o despreza completamente, quer dizer, ela practica o desclasamento total a respeito dos elementos e dos que están axudando a economía da súa casa, o pai barquilleiro, a nai inválida, a nai tolleita. ¿m? Mm? pero mantén todo este, este desprezo. Entón, eh, el, mm, el, eh, ela, no final da novela, despois de parir, manda a este chinto que localice ao pai, que localice ao militar, a Baltasar Sobrado, e que lle diga e subliña ela moi eh, claramente, dille que é un neno, ¿m? Mm? que é unha, o que o fillo, o que o que naceu, decir, que era un, un varón. Pero o, o tal Chinto volta retorna coa noticia de que el xa marchou para Madrid e que non hai. Entón ela entra en furia, entra en cólera completamente, el apiádase e bríndase a asumir a paternidade de, pero, e ela e entón insulta directamente, chama o burro directamente, bueno, bota o xa, é dicir, sai da, da, miña, da miña vista, non? aí hai unha escrita na escrita de Dona Emilia, unha comparanza del cun asno e dela cunha égua furiosa, é dizer, como se si un, un asno pudese aspirar a copular ou a <laughs> unirse a unha égua briosa. Este tipo de imaxes zoomórficas son, son moi, moi dela. Ben, a, aí e acaba a novela con esa exclamación da manifestación aquí na Coruña, mm, viva la República Federal. No momento en que a novela é publicada, naturalmente isto só podía despertar o sorriso complacente dos leitores aristócratas ou burgueses da mesma maneira nada, aquí non hai perigo, todo isto foi unha eclosión momentánea. Pero atención, a novela, la tribuna, non acaba aí, é dizer, a trama da novela non acaba aí. Noutra novela, residenciada na Coruña tamén, Memorias de un solterón é onde vai ter lugar o desenlace definitivo. Este Ramón Sobrado, este fillo, mm, fillo só de amparo, fillo non recoñecido polo pai, emigra a Madrid, é socialista, é revolucionario, é tipógrafo, quer decir, aquí pode haber un remedo de, da figura de Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias Pose, eh, do fundador do PSOE e da UGT. Mm? e está entón el localiza o pai e baixo ameaza obrígao a casar coa nai. A ameaza consiste en que se o pai se nega, el mátao. El o fillo vai matar o pai e despois mátase el. Mm? De maneira que ante esta ameaza, que efectivamente vista a súa traxectoria, pois o pai toma serio, casa co, coa nai, co cal el vai, o fillo pasa a ser o seu herdeiro lexítimo. E xa vai alternar aquí na Coruña, no casino en concreto, xa vai vestir ate con luvas, vai calzar luvas e vai ter mm, un traxe, quero dizer, non de obreiro, sino xa de señor. Por tanto, xa se consuma pois ese, eh, ese afán de desclasamento da, da nai. Por tanto, quero dizer que, claro, aí hai eh, prevalece nesta novela como noutras tamén ese espírito de mm, de como a loita dos de abaixo disólvese en habendo unha posibilidade de desclasamento consumada. Esta sería a, a mm, Morales, porque a partir de aí xa non, non interesa. Claro, se nos trasladamos despois fora do ámbito obreiro ao que o campo e o mar, claro, é que aí eh, sobre abon, abundan as, o, o tratamento absolutamente claro animalizado de mulleres incluídas na voz da narradora isto eses ela este xuizo que eu vou agora lembrar xa hai anos tamén que os presou Marina Mayoral é dizer que em, hai unha tendencia que la mantén a em, interferir como narradora no, no curso da, da narración e, na, e no desenvolvemento das, das personaxes ou das... E entón, iso, claro, teríamos, se tivésemos tempo, pois poderíamos desenvolvelo moito máis. Pero claro, en este caso, a, é unha autora moi agradecida para a análise porque é rotunda, compacta, elocuente. E, entón, confirma moitísimas hipóteses. Por exemplo, mm, nun relato que la titula Planta Montés, pois fala da súa propia familia, un episodio da súa propia familia. Están fartos de criados maleados, en cafés e fondas da Coruña e con queridas eh, que mesmo furtan eh, na casa, etc. E entón o Consello de Familia decide contratar, digo literalmente, a un indígena de la más enriscada sierra gallega. En el fondo de nuestro espíritu aleteaba la esperanza dulce de que al buscar en el seno de la montaña un muchacho inocente y medio salvaje, hijo y nieto de gentes que desde tiempo inmemorial labran nuestras tierras, ejerceríamos sobre el servidor una especie de dominio señorial reanudando la perdida tradición del servicio antiguo, cariñoso, patriarcal, en suma. Entón, efectivamente, pois, o rapaz que se chama Cibrao chega aquí a casa, a Coruña, en viso, melancólico, mudo, e claro, interpretan que ten morriña, do... e entón empezan a civilizalo, non? Con roupa de segunda mão, mudas, cortan o cabelo, calzanlle luvas de algodón, pero o rapaz é un desastre completo, porque non dá, non dá feito eh, nada a, a dereito. Entón, encarece a narradora, ni unha potranca de arzúa suelta al través de la casa hace máis estropicios. Ben, entón, pois, nun momento dado, claro, pois el di, señora mi ama, non me afago aquí. Quer dizer, a obra de temática galega de Dona Amelia está chea deste tipo de introducións de galeguismos ou de mm, para marcar estilísticamente o personaxe. Ben, fica como asombrado. Entón, di ela, era la calma triste del animal, silencioso e soporífera, sin protestas ni quejas, la oscura e terca afirmación de la voluntad en el mundo zoológico. Ben, o rapaz entón, ouve ¿no? Pensa que vai morrer, obsesiónase con, con iso, chaman ao médico, o médico di que é un maula, porque que a vítima da, que sentira uvear un can de, de noite, etc. Pero efectivamente o rapaz morre, aparece morto. Entón, pois, conclúe, le hicimos un buen entierro e hasta se dijeron misas por súa alma primitiva e gentil. ¿Mm? Eh, digo eu xa agora, a voz narradora pondera como o desenlace deste caso auténtico poderá resultar sorprendente para los que en regiones de sol tuvieron cuna, mas, mm, mas no para los que nacimos en la brumosa tierra de los celtas agoreros. Mm. Noutros moitos momentos, pois chega a dizer que as mulleres efectivamente tamén emanan da terra ou son como, como ela, quer dizer, é unha, é unha mirada de etnógrafa ou de, eh, etnóloga, non? E noutras moitas, efectivamente, novelas tamén en Morriña, por exemplo, pois se ambientada en Madrid, pois é o, o mesmo. Noutros casos aparecen, quero dizer que, claro, hai unha a, a homoxeneidade uniformizadora completamente no tratamento de seres, claro, sometidos a, a, a tratamento zoomórfico, a, a animalizado, a emanacións da, da terra simbiotizados con, con ela, a unha especie de, efectivamente de, de, de vacas, claro, a, mm, a, a mínima consideración social partirá de que en todas as clases sociais haberá un pouco de todo, non? <laughs> Habrá dito agora así Mira, creo que xa sí, sí, Muy ben, estamos xa un pouco pasado do tempo. Moitas grazas. Sí, sí, sí. Grazas a todos e a todas. Muy bien, muy bien.